Навръх, навръх православния Великден светът се събуди в нова реалност. Президентът на Съединените щати обяви, че американският флот започва пълна блокада на Ормуския проток, чиято иранска блокада доведе до мащабен скок на цените. Преди това и без това. Това е отговорът на Вашингтон след провала на преговорите с Иран и опитите на Техеран да налага такса за преминаване чрез криптовалути и заплахи с мини. Докато глобалният поглед е вперен в Персийския залив, тук при нас, в Черно море, може да се разиграва подобна драма, но в сивата зона. Руският сенчест флот продължава да захранва войната срещу Украина, плавайки без застраховки и правила, докато военното напрежение по вода расте в глобален мащаб, както както разбираме. Наш гост е човек, който прекоси Черно море по вода, за да види невидимото за сателитите, като директор на медийната програма на Конрад Таденауер и някога като кореспондент за Дершпигел и Нойт Цюрихе Цайтунг в Близкия изток и Африка, той е тук, за да ни обясни, ставаме ли свидетели на края на свободното корабоплаване и докъде може да стигне кризата. А, пак ще се закача за деня, всъщност 14-я ден от април, когато Титаник Титаник се сблъсква с айсберга преди да потъне на 15 април, а, преди 100 и а, кусор години. Добър ден, казвам сега на Кристоф Плате. Благодаря Dank, а, благодаря ви, че сте тук. И на Борис Ванков, на който разчитаме за превода. А, още няколко думи. Кариерата на господин Плата започва в Африка като кореспондент за Дъшпигел и АРД. Той е един от малкото германски журналисти, станали свидетели на геноцида в Руанда през пролетта на 94-та. През следващите няколко години, като специалист по африкански изследвания, той отразява събитията в Сиера Леоне, Сомалия, Република Конго, Бурунди, като пише за военни диктатури, ислимистки атаки срещу християни и войни за ресурси. Руси. По-късно става редактор по международните въпроси в Ноe Цюрихе Цайтунг и заместник главен редактор на Швабише Цайтунг. В момента той е директор на медийната програма за Юго-Источна Европа на германската фундация Конрад Таденауер. Тя е базирана в София и да започнем от там, господин Плата, на една от конференциите за сигурност в Черно море, споделихте историята, как вместо да летите с самолет или да анализи, анализирате сателитни снимки от кабинета си в София, се качвате на ферибот, прекусявате морето като обикновен пътник, за да видите какво се случва в тези води. В а, предговора на книгата «Защо журналистика?» вие критикувате мързеливата журналистика, която разчита на Google. Когато прекусявахте Черно море по вода, това ли беше вашият начин да избягате излезете от е, Google и да се върнете към е, фактите на терен. Е, факт, on the ground zurückzukehren. Ja, Frau Nüdewer, das ist natürlich immer sehr gut, wenn man journalistisch tätig ist, wenn man rausgeht, wenn man äh, da, госпожо Недева, винаги е добре, когато си журналист и излезеш навън, über das Schwarze Meer, вратата след себе си, von Burgas nach Batumi zu fahren, и да се пътува през Черно море от Бургас за Батуми с ферибот е особено изживяване. Можеше и с самолет, но аз реших така. Съвсем не може да се отървем от Google. Дори когато вече не мо, нямаш връзка на телефона си, GPS продължава да работи, така че все още може да видите къде се намирате в Черно море. А какво видяхте? А какво видяхте в Черно море? Аз съм зим Шварцен Мегазин. Ich äh, habe vor allen Dingen sehr, sehr viele Delfine gesehen. Nein, welchem Novo Delfini? Ähm, sehr, sehr viele Delfine. Ich habe aber Sonnenuntergänge gesehen. Diese Reise von Burgas nach Kumi dauert ja äh, zwei Tage. Ähm, auf der Druschba, auf dieser bulgarischen LKW-Fähre sind sehr viele LKW-Fahrer, Automobili имаше и много шофьори на камиони от Казахстан, от Грузия, от Армения, от Германия, от Полша, от България и другой und die sehr viele Geschichten zu erzählen haben. Und es и които могут да рассказывать äh, много истории. Eigentlich immer so die Gelegenheit mit diesen Lastwagenfahrern ins Gespräch zu kommen. Да с тези Irgendwann aber ähm, Но reduzierte das Schiff dann, das war im vergangenen Sommer mal seine Geschwindigkeit. Äh, Und legte dann Steuerbord an. Ами, на бакборда значи, или кой е, штойерборд или да. А, изведнъж се приближи един танкер из äh, в течение на 6 часа той се зареждаше от äh, този руски кораб с гориво от танкера. Шофьорите на камиони го äh, знаеха това вече. И това изглеждаше, че е обичайна практика. В много филми можеше да се види този български кораб как се зареждаше с руско гориво. Руско гориво под санкции от страна на Европейския съюз. Russischer Treibstoff, der sanktioniert ist von der EU. der sanktioniert ist von der Europäischen Union. Das stimmt Вярно, напълно санкциониран от Европейския съюз. Има много фирми в Европейския съюз, които не се придържат към санкциите. С аргумента, че е много по-ефтино. Е, да се купуват санкционирани стоки и продукти и по този начин се заобикалят <clears throat> избягват санкциите. От нашето море към морето, което е в е, всички световни новини сега. Става дума, разбира се, за Ормуския проток. Когато преминавахте по вода Черно море, представяхте ли си, че след половин година най-важните морски пътища в света ще бъдат буквално запечатани от великите сили? Also es war zumindest nicht völlig unvorstellbar. Поне не беше напълно извън всякакво въображение. Wir haben seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine след началото на руския, руската агресия срещу Украина um die äh, Passage durch den Bosporus. Имахме äh, всичките тези дискусии и дебати за преминаването през Босфора. А преминаването през Босфора, съгласно äh, конвенцията Монтрео, се контролира от Турция. Er и Турция, според мен, прави това наистина много професионално, много добре. Dort gibt es sehr viel eindeutigere Regelungen. Там има много по-еднозначни правила, отколкото сега в момента в Ормуския пролив. Was natürlich erstaunlich ist, ist това, което е очудващо, обаче, е, че очевидно при планирането на тази война един такъв сценарий, какъвто сега наблюдаваме, сякаш въобще не е бил отчетен и предвиден. А, сега това, което виждаме в урмуския проток е а, ограниченията, които Иран наложи за преминаване. Това, че изисква плащане в криптовалута, казват, че това е прецедент. Като журналист в Близкия изток за авторитетни германски и швейцарски издания познавате много добре контекста на иранското влияние в Близкия изток, в Ливан, в Ирак. Но познавате добре и влиянието на Кремъл в Африка. Възможна ли е съпоставка между методите на Техеран и Москва? Смятате ли, че има нещо като общ наръчник за морски хаос? И как в него се включва в момента президента Тръмп и Съединените щати? Der Präsident Trump und die Vereinigten ein wäre sehr überrascht. Това са много въпроси наведнъж. Бих бил много чуден, ако има някакъв общ наръчник за хаос в открито море. Разбира се, че има някои паралели, що се отнася до деструктивността на отделни действия. И в времената, когато бяха наложени тежки санкции срещу ähm, режима в Техеран, имаше тясно и продължително сътрудничество между Иран и Русия. Тоест, сеенето на хаос и създаването на несигурност разбира се, е нещо, което иранският режим äh, се е опитвал да, да прави отново и отново. Bombenanschläge beispielsweise auf jüdische Bomben, jüdisches Altersheim in, ähm, in Argentinien beispielsweise verübt worden vor vier Jahren, hinter denen der iranische Geheimdienst stand. Пред много години, зад които са стояли иранските тайни служби. Denke auch, dass äh, es hier in Мисля Europa и че тук в Европа iranische Zellen oder има ирански Iran verbandelte Zellen, Schläferzellen von Hezbollah или други спящи клетки, свързани с Хизбола и други. Darüber sprechen ja Geheimdienstmitarbeiter. За това говорят и сътрудници das heißt, на тайните служби. Krieg, dieser Konflikt, Тоест, тази война, този конфликт hat natürlich auch Auswirkungen auf uns in Europa, die über die gestiegenen Preise an den Европа, Zapfsäulen, an den Tankstellen hinausgehen. които отиват отвъд повишението на цените по бензиностанциите. Добре, аз се връщам на а, този а, феномен, а, фактически пълно затваряне на Ормуския проток, първо от Иран, но след това от Съединените щати. Нещо като клин-клин избива, но дали имаме една такава българска поговорка, но дали всъщност това ще се случи. Може ли според вас, е, господин Плате, да успее този американски план за натиск на Тиран чрез допълнителна блокада? Äh, Ich bin jetzt kein Maritimexperte, obwohl ich am Meer aufgewachsen bin. Аз не съм специалист по морско право и въобще по моретата, макар че съм израсъл край морето. Aber es würde mich wirklich sehr überraschen, wenn ähm, Но diese Art von amerikanischer äh, много Blockade чуден, Ако този начин, американска ja, блокада, wenn es nicht so traurig und traumatisch която wäre, ако не беше толкова тъжна и травматична, изглежда като детска игра в пясъка frage, на игрална площадка, сега Транзитgebühren, кой е от кого, darf. от кого може да иска транзитния такса? Äh, regimes. Това до голяма степен зависи от поведението на режима в Техеран. Когато работех за Neue Zürcher Zeitung, често пъти съм бивал в Иран. Vertreter des iranischen Regimes getroffen, von denen einige, wie zum Beispiel представители на иранския режим, äh, някои от които äh, като Олариджани, който беше убит сега при бомбардировка от страна на Израел. Äh, И моето впечатление от този режим е, че dass jedwede Art von Druck всякакъв вид натиск bei ihnen eigentlich nur zu einer Verhärtung führt. При тях води само до втвърдяване. Und die Iraner sind kluge Menschen. Иранците са умни хора. Und sie merken die Nervosität, insbesondere те усещат des amerikanischen Militärs, aber vor allem eben auch des amerikanischen Präsidenten. Американските военни, но особено на американския президент. И според мен това по-скоро Е, усилва тяхната непреклонна позиция. А, а освен големия въпрос, ще успее ли плана на Съединените щати, а, е, зад него всъщност има и друг въпрос. Има ли план? Има ли реално план? Има ли стратегия? Виждате ли вие такава? А, или всичко, което до този момент правят Съединените щати в тази война а, срещу Иран, само засилва режима? Впрочем, президента Тръмп тук преди няколко дни каза, че той виждал а, смяна на режима в Иран. Как, как изглежда това през очите на човек, който добре познава реалността там. Э, э, Nach meinem Dafürhalten gibt es keinen Plan, jedenfalls keinen überzeugenden Plan. Според мен няма план или поне няма убедителен план. Има очудващи паралели с времето 2002-2003, когато беше свален Садам Хюсеин в Ирак. Когато него го сваляха, аз бях в Багдад и е, на времето много внимателно разглеждах американските обещания за времето след падането на Садам. И unter dem amerikanischen Verwalter für den Irak, Paul Bremer, veröffentlichte Dokument. Внимателно прочетах документа за американския администратор на Иран Пол Бремер, как точно искат да управляват и да администрират Ирак. И бях а, изплашен и ужасен от липсата на очевидната липса на разбиране за етнически, религиозни и конфесионални разлики, които са толкова важни. Ich war auch erstaunt über ja. die Abwesenheit eines Plans, wie man denn jetzt план, mit all jenen Parteigängern Saddams umgehen работещи в администрацията, които са шофьори на линейки и така нататък, които бяха уволнени. не мисля, че смяна на режима може да бъде осъществен чрез бомби. Американците опитаха още в първия, е първата война в залива, в Кувейт и а, се провалиха. Това, което виждаме сега е дестабилизация на целия регион. Защото сунитските държави в региона, е, като Саудитска Арабия, арабските страни, като Саудитска Арабия, Катар, Бахрейн, Кувейт, sich fragen, können wir uns wirklich auf den amerikanischen Schutz verlassen? Можем ли наистина да разчитаме на американската защита? völlig auf uns allein gestellt? Also wir Или трябва да разчитаме вече само на себе си? Destabilisierung des Тоест, Irans. Ние нямаме само дестабилизация на Иран в момента, но и голяма военна и политическа несигурност в сунитските арабски държави в региона. Това докъде може да доведе света? Ja, wozu kann das die, die Welt führen? Wozu kann das führen weltweit? До завръщане на времената на мощните религиозни войни? Zu einer Rückkehr der großen Religionskriege? Das kann ich mir eigentlich nur schwer vorstellen. Ich könnte mir Трудно мога да си го представя. Бих могъл дори да си представя Annäherung gibt irgendwann. Also, es gab ja gelegentlich schon Annäherung in der Vergangenheit zwischen den beiden Vertretern der beiden großen muslimischen Konfessionen, dem sunnitischen Saudi-Arabien Wir sollten sicherlich auch nicht unterschätzen, dass es zwischen Iranern, also Persern und Arabern mhm. Arabice. seit Jahrhunderten. Diese Animositäten gibt. Es gab immer eine persische Hochmütigkeit, eine Arroganz gegenüber allem, was arabisch ist. Und all das spielt sich jetzt aus. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das jetzt ähm, Но не мога да си представя всичко това да се разрасне в голяма шиитско-сунитска религиозна война. Напротив, Menschen am Persischen Golf könnte ich mir sogar в Персийския залив даже мога да си представя известна симпатия за Иран. Не за режима в Техеран, но за хората в Иран. Сега при а, блокадата на Съединените щати и на Иран на Ормуския проток, а, трябва ли да говорим не само за енер... ефекта върху цената на енергията, но и за нещо друго. А... Европа според вас Готова ли е за а, всички възможни а, проблеми, които могат да проистъкат от това, което става в момента там? Е Европа има ли план? Naja, Europa sind zuallererst mal viele, viele Nationalstaaten. Die, das haben wir ja gesehen. Значи Европа това на първо място са много отделни национални държави. Ние видяхме това, например, при реакцията на Испания и на Daran muss man auch immer wieder erinnert, erinnern von den Amerikanern nicht angekündigten Krieg. Но трябва да обърнем внимание, разбира се, че това беше война от страна на Съединените щати, която не беше предварително обявена. Dass Европа и Брюксел да говори с един глас, това е добре, това е важно. Und аз съм на мнение, че в идеалния случай събитията в Ормузския значи, проток, в Персийския залив биха могли да доведат до това ние в Европа да се подготвим повече за непредвидимото, да имаме повече гъвкавост да подсилим нашата, нашите съпротивителни сили, нашите разходи за военни разходи, да ги увеличим всяка една отделна държава. Und ich denke, das, was wir mm, an eh, Zusammenarbeit gesehen haben, това, което видяхме до тук като сътрудничество, например, между България и Гърция, когато полетяха първите ирански ракети, е добър индикатор за това, че ние тук в Европа сме сравнително добре поставени, не трябва да се подценяваме и да се навеждаме под непрекъснатите нападки от страна на американския президент. Ihr Wissen nicht wirklich in der Materie, често, über die er spricht, zu bewandern. знаем, не е много компетентен винаги Europa в материята, за която говори. Европа е силна. Europa ist über einige Fragen uneins. Европа може да не е на едно glaube, мнение по всичко, по някои въпроси, но аз мисля, че Европа трябва да работи повече върху своите съпротивителни сили. Благодаря ви, благодаря на Кристоф Плате и за превода на Борис Ванков от палубата на Ферибота в Черно море до блокираните патролни пътища на Близкия изток. Анализ, който ни показва, че нито една криза не е далечна, и Чурмуския проток и Черно море не са просто географски термини, а началото на нова ера в